Երևի թե ավելի ճիշտ կլիներ ասել կավահողե շանտարի, քանզի բնության մեջ դեղին հողը հենց կավահողն է, որը մեկ որոշակի գույն ունի՝ դեղին։ Բայց հասկացության ստուգաբանությունը թողնենք լեզվաբաններին։ Տվյալ պարագայում մեզ առավելապես հետաքրում է արևելյան օրացույցի դեղին հողե կամ ինչպես փորձեցի ճշտել կավահողե շան տարվա քաղաքական առաքելությունը։ Առանձնապես Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ ու վերջնական հանգուցալուծման գործընթացում, որն առավել քան մտահոգում է երկու հակամարտ ժողովուրդներին՝ հայերիս եւ ադրբեջանցիներին։ Մտահոգում է, քանզի տարեստարի նորանոր երիտասարդ կյանքեր է խլում երկուստեք։ Արդյոք բավարար բարենպաստ է փոխմբռնման այն մտնոլորտը, որ 2018 թվականը ժառանգել է իր նախորդից, 2017-ից կամ ըստ նույն կենթանակերպի Կարմիր Կարակե ակաղաղի տարուց իսկ վերջինս իր հերթին 2016 թվականից, այսինքն Կարմիր կապիկի տարուց, եւ որի հիման վրա Կավահողե շունը պետք է կյանքի կոչի իր արթարամիտ առաքելությունը, ինչպես պնդում է արևելյան օրացույցը, հավասարացնելով, թե նա շրջադարձորեն կփոխի ոչ միայն առանձին մարդկանց կյանքը, այլև ընդհանուր առմամբ միջազգային քաղաքական իրավիճակը, տարին բոլոր պահպանելով մեզնից յուրաքանչյուրի երջանկությունն ու անդորը։ Ավաղ արկա իրողությունը հակադարձ համեմատական է արևելյան օրացույցի այդ սահմանումներին։ Բանն այն է, որ վերջին երկու տարում անհամեմատ, քան նախորդ տարիներին էր, դարձյալ իրարից հեռու ավելին իրարամերժ են հակամարտ կողմերի դիրքորոշումները եւ կամ այնքան աննշան են դրանց մերձեցման միտումները, որ լավատեսության նշույլ անգամ չեն թողնում։ Այն աստիճան, որ բանը հասել է բացահայտ ռազմական արշակատման, ասել է թե նոր պատերազմի, որ սանձազերծել էր ադրբեջանական կողմը 2016-ի ապրիլի սկզբներին, հույս ունենալով հանկարծակի ու լայնացավալ հարձակմամբ վերջնականապես լուծել Արցախյան թնջուկը կամ այլ կերպ ասած, թրիմի հարվածով հատել Գորդիան հանգույցը։ Բայց պարզվեց, որ թունջուկն այդ ոչ այնքան խիտ խճճված թելերի գծիկ է, որքան Արցախյան պինդ ընկույս, Արցախի բարբարով ասած կրո ճողոբուր, որն ադրբեջանական թուրնի զորուչ է ճեղքել եւ մանավանդ թրով հարվածողը Իլհամ Ալիևը ամենևին էլ Ալեքսանդր Մակեդոնացի չէ։ Առավել եւս, որի տարբերություն Մակեդոնիայի լեգենդար արքայի ու զորավարի Ադրբեջանի նախագահը եւ ադրբեջանական բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ հանգուցյալ հոր Հեյդար Ալիևի նման դասալիքի համարում ունի իր երկրում, երբեք թուր բռնած չի փապլիկ ձերքում։ Թե ինչով ավարտվեց Ադրբեջանի այդ արկածախնդրությունը հայտնի է ամենքին։ Ոստի կրկին չմանրամասնենք։ Նշենք միայն, որ 2016-ի ապրիլին ստացած դասն այդպես էլ խրաչ չդարձավ մեր այդ չարաբաստիկ հարևանի համար։ Տարվա հաջորդ ամիսներին եւ հաջորդ ամբողջ տարում մեկ օր անգամ չդադարեցին ադրբեջանական կողմի կրակոցներն ու հետախուզական խափանարար ներթափանցման փորձերը, որոնք յուրաքանչյուր առանձին դեպքում անհապաղ կասեցվում էին Արցախյան դիրքապահ զորամասերի հատու հակահարվածների շնորհիվ։ Թվերը, ինչպես ասում են, խոսում են։ Ոստի դիմենք Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներին։ Համաձայն հրապարակված ամփոփագրի Միայն անցած 2017 թվականին Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը ընդհանուր առմամբ խախտվել է շուրջ 14000 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 180000 գրակոց։ Բացի հրազգային զենքից, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, կառավարող հակատանկային հրթիռներ, հաուբիցային եւ այլ հրանոթներ, հրթիռահրետանային կայանքներ, տարբեր տրամաչափի ականանետեր ու տարբեր տիպի նռնականետեր։ Ըստ նշված ամփոփագրի, հատկապես հիշատակման արժանի է փետրվարի 25-ին շփման գծի միանգամից երկու հարավարևելյան եւ արևելյան ուղություններով ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած հետախուզական խափանարար ներթափանցման փորձերը, որոնց ժամանակ հակառակորդը կիրառելով տրոպա տիպի ականաձերծման հատուկ տեխնիկա, նռնական հետեր ու խոշոր տրամաչափի այլ զինատեսակներ անցել էր հարձակման։ Բնականաբար ադրբեջանական զինուժի այդ սադրիչ հարձակումը նույնպես, ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում էր արժանացավ միևնույն ճակատագրին։ Հայ դիրքապահների գրագետ ու կազմակերպված գործողությունների արդյունքում հակարակորթը վերստին ստիպված էր նահանջել չեզոք գոտում թողնելով իր խոցված զինվորների մի քանի դիակ։ Օրվա մարտի դաթարից հետո միայն պաշտոնական Բաքում հարկադրված էր դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին եւ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը, խնդրելով միջնորդել, որպեսզի կարողանա կազմակերպել չեզոք գոտուց այդ դիակների տարհանումը։ Եվ այս ամենը այն պարագայում, երբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը միջազգային տարբեր հարթակներում խոստանում էր այլևս հրաժարվել ուժի կիրառման սկզբունքից, այն պարագայում, երբ անձամ նախագահ Ալիևը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի ապաև Ժնևի գագաթնաժողովներում արերես հանձնարարություն էր ստանում չխոչընդոտել հակամարտ զորքերի շփման գծի երկայնքով մեկ դիտարկման սարքերի տեղադրմանը, ՀՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի աշխատակազմի ընդլայնմանը։ Միևնույն ժամանակ տուն վեր վերադառնալուց հետո Արգելակում կայուն հրադադարի հաստատման համար հույժ կարևոր եւ նույնքան հույժ անհրաժեշտ այդ խնդիրների իրականացմանը։ Ավելին Բաքվի իշխանավորները, ինչպես նախորդ տարիներին, 2017-ին նույնպես սեփական հանրության շրջանում բոլոր հնարավոր եւ կարծես թե անհնարի միջոցներով շարունակաբար բորբոքում շիկացնում էին հայատյացության կրակը, կասեցնում հայերին հաշտության ձեռք մեկնելու ցանկացած փորձ։ Այս առումով հավասիկ 1-2 հատկանշական իրողություններ։ Բաքվի քաղաքապետ Հաջիբալա Աբութալիբովը, ով որպես Նախճիվանյան կլանի անդամ Հեյդար Ալիևի դրածո վերջին մահկաններից է, վերջերս կարգադրել է փակել Ադրբեջանի մայրաքաղաքի Սաբայիլի շրջանի Խագանի փողոցում գտնվող մի սրճարան, որի անունը Սոսկ Թվով է նշում 26 Սրճարանը գտնվում է նախկինում Բաքվի 26 կոմիսարների անունը կրած հրապարակի ներկայումս Սահիլ վերանվանված զբոսայգու հարևանությամբ Ադրբեջանի գրոների միության շենքի մի վարձակալված հատվածում։ Եվ ահա քաղաքապետի որոշմամբ ոչ միայն փակվել է սրճարանը, այլև բռնագրավվել է ամբողջ գույքը, իսկ նրա վարձակալ սրճարանատերը կալանվել է իրավապահ մարմինների կողմից։ Պարզվում է, որ քաղաքապետին սրճարանի այդ անվանումը հիշեցնում է Բաքվի բազմազգ 26 կոմիսարներին, որոնց մեջ մեծ թվով հայեր կային։ Աբու Թալիբովի խոսքով որ նա հետո ասել է լրագրողներին, մայրաքաղաքի կենտրոնում 26 անվանումն անընդունելի է։ Ադրբեջանցիների ցեղասպանություն իրագործած մարդասպանների հանցակիցները, ասել է քաղաքապետը, ցավոք միջև հիմա էլ կենթանի են։ Թող հայերի այստեղ ապրող հովանավորներն իմանան, որ քանի դեռ կա ադրբեջանական ժողովուրդը, ապա բոլոր նրանք, ովքեր համակրում են դաշնակներին, տեղ չունեն Ադրբեջանում։ Ինչպես հայտնի է, անկախ Ադրբեջանում աշխարի բոլոր հայերն են, անկախ յուրաքանչյուրի կուսակցական պատկանելությունից կողմից դաշնակցականներ են։ Այդ թվում Անդրկասպիայի աղշակույմը անապատի ավազուտներում 1918 թվականի սեպտեմբերի 20-ի լուսաբացին անգլիական ռազմական միսիայի եւ էսերական կառավարության որոշմամբ գազանաբարով հոշոտված ու եղերական մահով կյանքից հեռացած Բաքվի հայազգի կոմիսարները բոլշևիկ Ստեփան Շահումյանի գլխավորությամբ։ Մեկ ուրիշ իրողություն Բաքվի թիվ 212 դպրոցի անգլերեն լեզվի ուսուցիչ Ռովշան Ազիզովին հայերի հետ հաշտվելու կոչի համար բառացիորեն վերջերս հեռացրել են աշխատանքից։ Պարզվել է, որ նա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության կողմնակից է եւ այդ գաղափարը քարոզում էր աշակերտների շրջանում։ Այդ թեմայով հատուկ տեսանյութեր էր պատրաստում ու տարածում, Մենուն ժամանակ վերջերս Ազիզովն ադրբեջանցի աշակերտուհուն հայկական տարազ էր հացրել, լուսանկարել Բաքվի հայկական եկեղեցու համայնապատկերին եւ լուսանկարը հրապարակել Facebook-յան իր դիմատետում ինչը լուրջ զայրույթ էր առաջացրել։ Ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում բողոք էր տարածվել այդ ուսուցչի դեմ, նշում էր, թե Ազիզովը բացահայտ խոստովանում է, որ իր աշակերտներին դասերակում է հայերի հանդեպ սիրո ոգով։ Բնականաբար հաշվի չի առնվել դպրոցի մանկավարժական խորհուրդ հրավիրելու նրա աշխատանքը կորցրած ուսուցչի խնդրանքը։ Արասարակ կարելի է հայատյացյան նման հարյուրավոր միջադեպեր ներկայացել ադրբեջանական հանրության մերօրյա կյանքից։ Այն հանրության, որ ոչ միայն թույլ տվեց, այլ մեծ մասամբ անմիջականորեն մասնակցեց այդ հանրապետության քաղաքացի հայազգի բնակիչների արյունալի ջարդերին ու բռնատեղահանմանը Սումգայիթում, Բաքվում, Ադրբեջանի մյուս քաղաքներում ու գյուղերում այն հանրությանը, որի նոր սերունդները մանկապարտեզից սկսած մինչև բուհական հաստատություններ դասերակվում են հայ ժողովրդի նկատմամբ ատելության ոգով այն հանրությանը, ում համար սեղանի գրքեր են Հայաստանը եւ Արցախը որպես Ադրբեջանի պատմական տարածքներ ներկայացնող հաստափոր աշխատությունները։ Այն հանրության, որի իզգին ծառայող զավակները զորո գիշեր գնդակոծում են Հայաստանի եւ Արցախի սահմանային դիրքերը, ընդ որում ոչ միայն կատարելով հրամանատարների հրամանները, այլ նաեւ սեփական կամեցողությամբ եւս մեկ հայ սպանելու, ոչնչացնելու գազանաբորով մոլուցքով։ Եվ այդ ամենից հետո Բաքվի իշխանությունները, ում խոփը իրոք քարին է դեմ ընկել Արցախի եւ այդ պիսով իսկ ընդհանուր առմամբ համայն հայության դեմ իրենց սանձազերծած պատերազմում, դերևս հույսեր են փայփայում, թե Արցախահայությունն ի վերջո քարը փեշից կթափի ու կհամաձայնի ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Զորօրինակ ահա թե անցած տարեվերջին ինչ է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովն իսրայելական Երուսալեմ Post թերթին տված իր հարցազրույցում։ Բաքուն ասել է նա. «Պատրաստ է լայն ինքնավարություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին եւ տեղի հայ բնակչությանն ապահովել քաղաքացիական իրավունքներ»։ Մեջբերում է. «Մենք պատրաստ ենք որոշակի փոխզիջման եւ հիմնախնդրի կառուցողական լուծման»։ Այդ կապակցությամբ համարում ենք, որ հակամարտության կայուն արդյունավետ եւ արդարացի կարգավորման ուղին Ադրբեջանի կազմում առավել լայն ինքնավարության տրամադրումն է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանին եւ այնտեղ ապրող հայ բնակչության քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական ու մշակութային իրավունքների լրիվ ապահովման երաշխավորումը, Ադրբեջանի օրենսդրությանը եւ միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի նախագահի օկնականի Փարիսեցիական հայտարարությունը բնականաբար անարձագանք չի մնացել, արժանանալով Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի ըստիս միանգամայն դիպուկ պատասխանին։ Մեջբերում եմ, Եթե Ադրբեջանում սկսեին սթափ նայել իրավիճակին, ազատվեին ատելության ափիոնից, ապա կգիտակցեին, որ ամենաճիշտ որոշումն Արցախի անկախության ճանաչումն է, ինչը բխում է երկու ժողովրդների շահերից, եւ որքան շուտ Ադրբեջանում դա գիտակցեն, այնքան լավ։ Մեջբերման ավարտը։ Նկատի առնելով, որ Բաքվում հապաղում են արձագանքել պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետին, կարելի է ենթադրել, որ Արցախից նետված գնդակը, ինչպես սովորաբար լինում է ֆուտբոլային խաղի ժամանակ, այս էլ քանի անգամ խոցել է հակարակորթի դարպասը։ Ի պատասխան նոր տարվա առաջին իսկ օրերից դարձյալ սաստկացել են կարակոստերն Արցախյան դիրքերի ուղությամբ։ Միայն հունվարի առաջին շաբթում ադրբեջանական զինուժը մոտ 200 անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Այնպես որ հույս կապել Կավահողիշան արդարամտության հետ կարծում եմ իմաստ չունի։ Ինչպես կենթանակերպի նախորդ նշանների պարագայում էր, Կավահողեշունը, որը ըստ արևելյան օրացույցի իր գահը Կարմիր կրակե ակաղաղից պետք է ստանա փետրվարի 16-ին, իր նշանով խորհրդանշող ամբողջ տարվա ընթացքում երևի թե նույնպես ստիպված պետք է լինի զարունային մնալ ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության գոտում այնպես որ իրատես վերապահությամբ ընդունենք յուրաքանչյուր նոր տարվա վերաբերյալ արևելյան օրացույցի բացարձակապես դրական սահմանումները ավելորդ անգամ турք չտանք մեր գիտակցության մեջ վաղնջական ժամանակներից ներծծված ու տակավին որոշ նստված թողած նախապաշարումներին եւ սնոտիա պաշտ միամտությամբ հավատ չնցայենք կենթանակերպի շռայլ խոստումներին ամեն դեպքում շնորհավոր ամանոր ու սուրբ ծնունդ ու թող Աստծո օրնությամբ նոր տարում 2018-ին անպայման իրականանան մեր նվիրական իղձերը։ Բնականաբար կյանքի կոչվեն մեր ձեռքերով, համայն հայության մի համուր կամքով ու համախոհում ջանքերում։ Մենք դա կարող ենք։ Մենք հզոր ենք մեր համազգային միասնության մեջ։ Ամեն։